аўтар праграмы Сергей Дубавец. Калі пачынаеш гутарку пра расейцаў, якіх у сучаснай Беларусі паводле перапісу мільён, дык раптам разумееш, што іх няма. Не відаць у штодзённым бытнаванні яны зліваюцца з тлом рускамоўная беларуская публікі. Праўда, тое, што этнічных працэсаў не відаць, зусім не азначае, што яны не адбываюцца і што заўтра не выплеснуцца ва ўсёй сваёй непрыгляднасці або красе гэтыя працэсы напрыклад ужо добра бачныя ва ўкраіне якая ў адрозненне ад беларусі не спынілася ў сваім развіцці і дае прыклады зусім блізкага кшталту апошняе сведчанне гэтага я знаходжу ў артыкуле са свежага нумару рускай мыслі ён так і называецца новыя рускія украінцы да пытання аб новых архетыпах масавай свядомасці ва ўкраіне у чытаючы гэты тэкст ловіш сябе на думцы што гутарка ідзе пра расейцаў і ў беларускім кантэксце таксама да зместу гэтага артыкула мы звернемся ў канцы перадачы а найперш пазнаёмімся з прыватнымі назіраннямі нашых аўтараў прыватныя рэчы у пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы. Андранік Антанян з уласнага досведу робіць выснову пра тое, што расейцы ў Беларусі павольна і няўхільна знікаюць сярод беларусаў яны страчваюць уласную этнічную адметнасць і славутае пачуццё загадкавасці расійскай душы загадкавая расійская душа сярод беларускіх балот перш чым што небудзь казаць пра яе лічу вартым развесці два тэрміны этнічнае паходжанне і нацыянальнасць першае мае дачыненне да этнаграфіі расійскія перагі расійская музыка расійскае хамства другое тычыцца справаў дзяржаўных Грубо кажучи, етнічність визначають традиції, яких ти тримаєшся, а національність колір пашпорту у твоїй кишені. У той безліч бюрократичних анкетів, яку мені довелося заповняти, на питання про етнічне походження я кожен раз відказував по-розному. Білорус, армянин, асірець, скіф. У гэтым учынку не столькі хуліганства, колькі жадання падкрэсліць, што этнічнае атаясамленне справа выбору. Росчырк на паперцы зрабіць нашмат лягчэй, чым змяніць пашпарт. У Беларусі два гэтыя тэрміны на сённяшні дзень сінанімічныя. За апошнія дзегоддзі не адна тысяча людзей навучылася размаўляць па-беларуску з расійска-крыўскім слоўнікам ластоўскага. Але яны больш нагадваюць героя аповесці дзве душы, чым носьбітаў рускага духу з усімі пышнымі саборнасцямі ды самадзяржаўямі. Сярод гэтай грамады сустракаў чувашоў, жыдоў, украінцаў. Многія з іх былі новыя прыбышы. Але сярод іх я ніколі не сустракаў расейцаў з-за уралу. Былі паўкроўкі, былі стараверы. Людзі так ці іначай звязаныя з нашым краем. Я паспрабаваў пагартаць свой тэлефонны нататнік і не ўзгадаў ніводнага чалавека, які б адназначна ідэнтыфікаваў сябе як расейца розных адценняў западнарусізму да дэфініцыяў кшталту я чалавек савецкі а значыць і рускі колькі заўгодна але каб матушка русь родзіна моя а выжыты і нацмены ее продалі шчыра кажучы не чуў ідзе тады той мільён людзей што на кожным перапісе на пытанне аб этнічнай прыналежнасці з гонарам адказвае расеец быццам гэты мільён жыве ў паралельным свеце і з'яўляецца да нас толькі падчас перапісу насельніцтва Але ж лагічна ўявіць, што такая колькасць людзей павінна валодаць адпаведным патэнцыялам, каб за паўстагоддзя даць расійскай літаратуры хоць бы аднаго больш-менш прыкметнага аўтара. Хто ведае ў Маскве Бранніслава Спрынчана ці Лену Казанцеву? За тыя гады, што я пражыў у расійскай сталіцы, такіх людзей бачыць мне не давялося. Дзе тыя прадстаўнікі вялікай культуры, што пішуць на мове Пушкіна? Іх няма як няма ў менску няводнай расійскамоўнай газеты на падставе матэрыялаў якой нельга было б напісаць дысертацыю пра беларуска расійскую моўную інтэрферэнцыю а колькі з таго мільёну з'яўляецца грамадзянамі расійскай федэрацыі лік ідзе на тысячы калі беларусь нарэшце здолее стаць дзяржаваю а дасканалае валоданне беларускай мовы перастане разглядацца як эксцэнтрычны выбрак а будзе неабходную мову для нармальнай кар'еры, то сам факт існавання мільёну расейцаў з усімі іхнымі казкамі пра загадкавасць душы будзе пастаўлены пад вялікае пытанне. Гэта быў Андранік Антаня. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што нацыянальныя адметнасці бароняцца тады, калі ёсць відавочны прэсінг іншанацыянальнага асяроддзя. А тут рускамоўныя сярод рускамоўных, так бы мовіць, страчваюць пільнасць ўжо незразумела хто каго перайначвае русіфікаваная беларусь становіцца вялікай падманкай для расійскага чалавека і найпершы паказчык таго што ён страчвае сваю этнічную адметнасць сваю расійскую душу тое што ён у беларусі не стварае сваёй расійскай культуры пра гэта зрабіў выснову сергей харыўскі з расейцамі я сутыкнуўся ў школе не з іх моваю якая ўжо неподдельна панавала ў менску не з расссией якую мы ведалі з тэлевізора а ўласна з прадстаўнікамі расійска этнасу гэта былі пара тройка моих аднаклясснікаў і две настаўніцы расійская мовы натуральна і гісторыі выкладчыца расійскай мовы мне запомнілася ў партым змаганнем за чысціню тая мовы з нейкім адчайным надрывам яна публічна выгаворвала нам за ўсялякія буракі ды зэдлікі да якія бясконца трапляліся ў сачыненнях, асабліва на тэму, как я правіў лета. І з безнадзейнай злосцю перакрэслівала фразу хадзілі в грибы у кожным другім сшытку. Часам у добрым гуморы, разамлеўшы па абедзе, яна распавядала пра чароўныя краявіды роднага уралы бяскрайнія волскі разлой. Выкладчыца гісторыі, якая так і не сказала нам ні слова пра гісторыю Беларусі, бясконца загаворвалася пра древні рускі горад шанхай древні рускі горад самарканд і древні рускі горад константинополь а яшчэ яна не разумела ні слова по беларуску і мы перакладалі музейныя цэтлікі на экскурсіях мы шчыра думалі што яна з намі гуляецца бо школьны выкладчык не мог быць недалёкім дзякуючы гэткім настаўнікам наше ўяўленне пра расею яе культуру засталося фрагментарным і няўцямным Пра тое, што не ўсе мои аднакласнікі беларусы я дазнаўся ў клясе трэцяй чацвертай. Выявілася, што сярод нас ёсць жыды. Раней я ведаў шмат стала веку жыдоў з каларытнай знешнасцю імпазантнымі манерамі. Але каб сярод аднакласнікаў, пасля таго як настаўніцы расійская мова натуральна і гісторыі пачалі прапаганду супраць здраднікаў, якія хай уматываюцца свой ізраіль дети стали пільней ўзірацца ў сваіх суседзяў па парце. Ты ж беларус спытаўся ў свайго сябрука не а хто рускі адкуль вы прыехалі з казахстану, але мае бацькі родам з рассіі, а дзе жывуць твае дзяды з бабамі не помню я ў іх не быў яшчэ цікавейшае адкрыццё зрабіла нам аднакласніца, якая прыехала сталіну. Я таксама руская, але моя маці фінка, а бацька татарына гэтыя две катэгорыі я і запомню усім расейцам дазвалялася не хадзіць на беларускую мову тады ў калідорах было чуваць а мне можна я рускі наша незалежнасць складніла ці заблытала пытанне хто ж такія расейцы ў беларусі з'явілася новыя катэгорыі да я еврей на чалавек рускай культуры да я тоже беларус но рускі по образаванию і ўжо не рэдкасць таксама расеец, але прынцыповы беларус. Але ў мільённай грамадзе расейцаў і тых, хто сябе гэткімі лічыць, так і не паўстала культурніцкага руху, як у іншых постсавецкіх краінах. Сёння разумею сваіх былых настаўніц. Настаўніца расійскай мовы, якая ўжо памерла, мела прадбачанне. Па-першае, ніхто з вучню так і не заехаў на горны ўрал, а па-другое, не вывучыў расійскую мову лепей, чым гэта трэба для прагляду тэлевізора. Таму на і ўпадала ў адчай, разумеючы марнасць сваіх намаганняў. Настаўніца гісторыі, якая даўно эмігравала ў Ізраіль, папросту грэбавала намі, дзецьмі тубыльцу, а таму прынцыпова не хацела мець з намі нічога супольна, ні мовы, ні гісторыі. Што будзе з расійскай культурай у Беларусі далей? Сёння я закідаю да нас звонку рэгулярна як правіант на фронтах. Напаўняць эту зместам не выпадае, бо не існуе носьбіта аўтэнтычныя культуры, за выключэннем невялікіх купак стараверу. Тутэйшыя расейцы і тыя, хто сябе гэткімі лічаць, толькі чакаюць. Вядома, не сваіх танкаў, якія нікуды з Беларусі не з'язджалі. Маладыя чакаюць, калі не выходзячы з кватэры, як іх не гамеля на печы, яны ўедуць Еўропу старэйшыя чакаюць калі нарэшце скончыцца весь гэты самасційны балаган з межамі пашпартамі ды зайчыкамі але ж чакання нічога не вынікае чакання паралюшуе калі заўтра ў беларусі пад імя галаву беларушчына то як і сем гадоў таму ніхто не будзе супраць таму што яна нічога не разбурыць нельга разбурыць тое чаго няма сергей харэўскі лічыць што паўнавартаснай расійскай культуры ў беларусі няма цікава что люди узгадаваныя ў рассеі і блізкія да яе культуры час ад часу спрабуюць супраціўляцца штосьці прадпрымаць для захавання свае нацыянальнай ідэнтычнасці але вось што з гэтага выходзіць пра свой эксперымент распавядае смітер бартосік гадоў пять таму была ў мяне ідэя адкрыць у гомелі расійскі клуб Мне уяўляўся утульны дамок дзе-небудзь на слабадзеці, які пакойчык у адным з паскевічавых палацаў, дзе б збіраліся мае браты па крыві і за каньяком і прэферансам спявалі расійскія рамансы, абмяркоўвалі апошнія падзеі расійскай палітыкі ці навінкі маскоўскіх літаратурных часопісаў. Гульня ў арыстакратыю, думаў я, не можа не падабацца. А праз якія пяць гадоў мой клуб павінен быў стаць чымсь сярэднім паміж масонскую ложю і буйным шоу прадпрыемствам з трактірам багатай гастрольнай афішай маскоўскіх актораў ды няпростай магчымасцю стаць адным з ягоных чальцоў а панад клубам годна лунаў бы расійскі трыкалёр але мяне ніхто не разумеў Депутаты дэмакратычнага горсавету бачылі ўва мне імперскага шпіёна, які беларускую мову я валодаў па загаду ФСБ. Ты б лепш пра якую беларускую хатку падумаў, А то зусім ужо няма дзе гомельскім беларусам збірацца. Ушчувалі мяне свядомыя беларусы. Что за бредовая идея? Ты же не в Торонто и даже не в Баден-Бадене, казали несведомые российцы. Сябры увогуле глядели, як на безнадейно хвороха, але дорогого товарища спокойно и с разумением. Мовляв, все нормально, Дима, будет у тебя российский клуб, и ангельский будет, все будет. Только почекай трохи. Чекать, соправды, довелось недолго. Не узабали гримнул референдум, что узаконил мову российской нацменьшести. Над краиною взошли иншие стяги, а я на всю повницу отшул, что тут не Баден-Баден. Наши российцы, сами того не хочуши, опынулись у пасцы. Іх мову зрабілі дзяржаўнай. Ім больш не трэба напружвацца ў пошуках небеларускамоўнай школы для сваіх дзяцей. Яны ўжо не палохаюцца злавешчага ценю пазняка, але на гэтым выгоды і сканчаюцца. У адрозненне ад сваіх адзінакрэўнікаў у балтыйскіх краінах тут яны амаль нічым, як бы ім не хацелася, не вылучаюцца з астатняга простага люду. І чалавек, што зрабіў іх мову дзяржаўнай, іхны прэзідэнт, як бы прыкра гэта імі не ўсведамлялася. Гэта ганарлівыя палякі, ваяўнічыя літоўцы, развясёлыя украінцы ды мудрыя татары могуць мець свае клубы і газеты, ды з прыемнасцю адчуваць клопат сваіх дзяржаваў. Расійскага пытання ў нас быццам няма, пры тым, што быццам ёсць расейцы. Сама прыналежнасць да гэтай нацыянальнасці за савецкімі часамі здымала шмат якія праблемы, прынамсі на кар'ерным шляху. Я нават памятаю, якую гордасцю перапаўняў нас сябрам такі нязначны факт у нашай клясе толькі мы былі расейцамі. Гэта давала нам адзіную прывілею не наведаваць урокі беларускай мовы. Але таксама красамоўны факт. Мы адзіныя ў клясе, хто праз гады будзе гэтую мовай карыстацца. Па статыстыцы расейцы ў краіне складаюць 13 процентаў насельніцтва. Думаю, сярод беларускіх нацыяналістаў ці проста людзей неабыякавых да беларушчыны працэнт маіх супляменнікаў не меншы. І справа тут не ў пяшчотных пачуццях да пакрыўджанага малодшага брата. Расеец, асабліва прыезджы, цалкам пазбаўлены закамплексаванага погляду беларусаў на сваю сялянскую мову. Для расійскага вуха яна такая ж сялянская, як і польская. Некалі маё захапленне беларусчыны станавілася нагодаю для вясёлых кпінаў маіх расійскіх знаёмых. Сёння я не без радасці адзначаю той факт, што ўсё радзей сустракаю няўцямныя позіркі. Тое, што раней успрымалася імі як мая асабістая бздура, сёння для адных выглядае як тонкі разлік у пабудове ўласнай будучыні, для іншых як пазіцыя вартая пераймання, А одна знакомая кинематографистка сказала мне полжартом, ты же предатель своего народа. На что я вельми натурально издивился. А что, наши народы находятся в стане войны? Сябе яна, дарэчы, ад самага пачатку новай беларускай дзяржаўнасці лічыць расійскай эмігранткай. Мне падабаецца такая пазіцыя. Мая знаёмая мае на гэта поўнае права, здымаючы кіно ў Еўропе і прадаючы яго ў Маскве але яна шчаслівае выключэнне для астатніх москва ва ўсіх сэнсах становіцца все далей і далей а жыць хочацца тут і зараз ці не таму мне давно ўжо не трэба тлумачыць беларускаму расейцу свой моўны выбар сакавітасцю ды мілагучнасцю беларускай гаворкі беларуская мова прыгажэй за гэты час не стала яна стала больш калі так можна сказаць канвертабельнай І гэта не ў апошнюю чаргу залежыць ад тых полутора мільёнаў чалавек, што засталіся без свайго клюбу. Смітер Бартосік распавёў пра сваю спробу паўнавартаснага для расейца існавання ў Беларусі. Аказваецца, асіміляцыйнаму ўплыву рускамоўных беларусаў супрацьстаяць вельмі няпроста, калі не немагчыма у такім выпадку прагны да культуры расійскі чалавек каб не задыхнуцца выбірае шлях інтэграцыі у беларускі культурны кантэкст острая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей Дубавец. А цяпер зазірнем у абяцаны артыкул з рускай мыслі, каб на украінскім прыкладзе паглядзець, якія этнічныя працэсы могуць чакаць нас у Беларусі заўтра. Аўтар артыкула новыя рускія украінцы піша. Ці не ідзім мы да заходнеееўрапейскай мадэлі, дзе швейцарац называе сябе швейцарцам, а не немцам або французам, нягледзячы на тое, што ягоная родная мова нямецкая або французская. Гэтая думка напрошваецца сама сабою, калі сустракаешся з дагэтуль нябачаным феноменам, Маладыя рускамоўныя кіяўляне, вяртаючыся са стадыёну, дзе кіеўская дынама перамагло знакаміты еўрапейскі клуб, спяваюць украінскія песні і на пытаннях хто яны крычаць табе ў твар, што яны украінцы. Пры гэтым міжсобку яны гавораць па-расейску, не ведаюць гетманаў запарожскай сечы і ненавідзяць або проста не любяць львоўскіх нацыяналістаў. Мне згадваецца тыповая сцэнка з менскіх вуліц падчас апазіцыйнай дэманстрацыі хлопец які ў групе раўналеткаў апантана скандзіруе незалежнасць раптам убачыў на другім канцы вуліцы сябра серёга давай скорее сюда і далей незалежнасць я думаю ці маглі б яны нейкім чынам скандзіваць слова независимость і разумею што незалежнасць гэта не толькі слова магчыма гэта і не слова ўвогуле імперская Росія не можа мець дня незалежнасці. Гэта таксама, напрыклад, як і імперская Англія. У свядомасці расійскіх расейцаў проста няма такога паняцця. Магчыма, таму карэнны расеец, таксама як карэнны ангелец ніколі да канца не зразумеюць нас. А мы не зразумеем іхнага пачуцця велічы дзяржавы рассіі або вялікай Брытані. Але вось ангелец трапляе настала ў Беларусь, жэніцца з беларускай і літаральна адкрывае для сябе нязведанае раней пачуццё змагара за незалежнасць. Тое самае ў шырокім маштабе адбываецца з расейцамі. Нездарма сярод маіх сяброў беларускіх нацыяналістаў так шмат этнічных расейцаў і асабліва шмат беларуска-расейскіх паўкровак, якія увасабляюць у сабе антаганістычныя пачаткі імперская гардыні і нацыянальныя крыўды малога народа. Але працягнем чытаць артыкул пра новых украінскіх расейцаў у рускай мыслі. Факты украінскага патрыятызму рускамоўных можна разглядаць як выключэнні, а можна і як першыя знакі фармавання новай украінскай нацыі. Няма сумневу, што з часам украінская мова, як пра гэта маралі нацыяналісты, запануе ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, выціснуўшы адтуль расейскую. Няхай яшчэ і штучна, але яна ўжо пануе ў дзяржаўных органах, арміі, у школах, заваёўвае пазіцыі ў сродках масавай інфармацыі. Настаўнікі яшчэ на пераменках гавораць міжсобку па-расейску, але ўрокі, як ад іх патрабуецца, вядуць па-украінску. Натуральна, гутарка не ідзе пра расійскія школы, колькасць якіх змяншаецца, бо, дбаючы аб будучыні, бацькі жадаюць, каб іхныя дзеці ведалі дзяржаўную мову. У Киеве сёння ўжо, калі ты загаворыш па-украінску, ніхто не падумае, што ты прыехаў з вёскі, як было яшчэ 10 гадоў таму. Большасць рускамоўных газет Киева настроеныя апозіцыйна ў дачыненні да Масквы. Прынамсі поспехі рассеі іх мала хвалююць. Затое яны адчувальныя да перамогаў украінскіх спартоўцаў і для іх бубка са сваім шастом важнейшы за гетмана сагайдачнага з ягонай булавою тое, пра што піша аўтар рускай мыслі, жыва прыгадвае мне журналістаў зменскіх рускамоўных апазіцыйных газет. Яны таксама не ў захапленні ад пазняка, як і ад новага закону аб мовах, які сёння разглядае лукашэнкаўскі парлямент. У апошнім нумары беларускай дзелавой газеты факты прыцяснення рускамоўных у Беларусі называюцца здзівательствомм і настойваецца на тым што новы закон які быццам бы прыраўноўвае дзве мовы не ўлічвае моўных рэаліяў дэмакратычна настроеныя расейцы ў беларусі не ставяць на москву для іх больш цікавая еўропа гэтаксама як і украінскія расейцы яны не хочуць быць другаснымі правінцыяламі вось як каментуе гэта аўтар рускай мысли Нарэшце звернемся да неабвержнага факту. Абсалютная большасць рускамоўных прагаласавала за незалежнасць Украіны. Чаму? Вось адказы на бытавым узроўні. Калі мы будзем у складзе рассіі, мы будзем правінцыя, а так мы паўнавартасная еўрапейская краіна. Якая перспектыва ў расійскай культуры абаперты на расійскую моўную і этнічную базу у беларусі праявы такой культуры спрадвеку былі і бадай будуць асуджаныя на правінцыйнасць это значыць што кожны таленавіты творца ўсё адно імкнецца ў цэнтр у москву або піцер бо не можа быць цэнтрам расійскай культуры менск або полацак менск у сённяшняй сітуацыі ў расійскім культурным кантэксце гэта таганрог або волах слушно кажуць, што цывілізаваныя краіны адрозніваюцца ад нецывілізаваных адсутнасцю правінцыі. Дык вось таганрог і волахда на шляху цывілізацыі маюць шанец ператварыцца з правінцыі ў самадастатковыя цэнтры расійскай культуры. Менску ж такая перспектыва не свеціць ён або вечна будзе заставацца правінцыяй на ўскрайку імперыі або стане паўнавартасным цэнтрам іншай культуры у якой акрамя яго іншых сталіцаў няма вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел зміцер бартосік, Андрані кантанян і Сергей Харэўскі. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучы перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёсвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.